Ito na po ang inahanga ng lahat, ang pambato ng bayan, mga kapamilya. November 18 sa Thomas and Mac. Morales! Kalaban ang pambato ng Pilipinas, Manny Pacquiao! Manny, ano kamusta? Welcome back sa Huawei, Manny. Ah, uh, welcome back. Thank you very much sa pag-invite ulit sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Manny, Malapit na ang laban mo, no? Nagtitrain ka na ngayon. Nagtitraining ka. Kailan punta mo ng LA? Dito ka nagtitraining, di ba? Ah, bali, bumalik lang ako para dito sa Wawawi. Siyempre, yung love kita eh. Galing mo. Uy, ano sa tingin mo? Mananalo ba tayo ngayon? Sa tingin mo? Ah, siyempre, lamado. Wala nga kadala-dala eh. <laughs> Okay. Ano, kailangan ba talagang bumusta ako dyan? Pumusta ko lahat ng kabuhayan ko para dyan. Ah, lahat na. Ipusta nyo na. Pati nanay, tatay ninyo. <laughs> Manny, kamusta? Ano, may, meron ka bang ginagawang album? Gawa ni Lito Kamo? Ah, mayroon. ah, sana suportahan nyo pa rin yung laban natin to. At saka, Meron nga pala akong... <laughs> meron nga pala akong show sa sitcom bar. Ah, sit kumbar. Pwede ba yan? Okay ba Sa Las Piñas. Kalaban okay lang lang, yan. Pamilya din yan. <laughs> Oh, Oh, pamilya kapamilya rin. din yan. Okay sa lang. September 28, Thursday po yan. 300 pesos lang ang ticket, pero kung ngayon kayo bibili, may promo, 600, buy one, take one. <laughs> so, dalawa. Oh, dalawa. Oh. 300 po yung ticket. May ano siya. Kung ngayon kayo bibili, may promo, buy one, take one, 600. Kung gusto nyo mas... Nakatipid kayo, nakatipid. Kung gusto nyo mas makamura, may 50. Sa labas lang, makibalita kayo kung ano naganap sa kayo. Manny Pacquiao. Kailan ulit, kailan ulit? Panonoodin ko to, panonoodin ko to. September 28. 28? Ah. Kamusta? Kamusta ah. pa si Mrs.? Buntis, di ba? Mrs.? Ah, Lumalab. alam ko, malapit na nga, October eh. Pero katunayan niyan, hindi naman talaga ako. Pero man, hindi. Kilala ka sa pag pagkagaling sa boxing. Pero pag once na ni-interview ka sa ano, sa abroad, sa Las Vegas, ang galing mo sumagot, may absolutely ka eh. Gusto ko magsalita mga, Ni-interview ka ko na, ladies and gentlemen, Manny Pacquiao. Ladies and gentlemen, we're here in the Chamas Arena. Are you going to fight Morales? What can you say about the world? Your kababayan in the, in the country, the Philippines. Manny? Uh, maybe I want to thank all uh, all the supporters and uh, absolutely my fellow countrymen, especially Madam President. Alright! Ikaw ba talaga eh? Bakit mo Manny Pacquiao? Ikaw ba talaga sino ka ba? Sino ka ba? Ikaw ba talaga si Manny Pacquiao? Ah, uh, katunayan yan, hindi naman talaga ako si Pacquiao eh. Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, nagpapasaya ka naman, di ba? Napasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, yung mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Yun ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit ba? Para makatapos yung boyfriend ko. So, Ah, may boyfriend ka, Manny Pacquiao? Pacquiao? Boksingero ka, eh, di ba? Ah, hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Ah, sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Po. Po. Mm, nag, nagmahal kasi ako. Gusto mo ba sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Lumapit ka sa camera. Alam mo, namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa, yung ginagawa. Hindi kasi, pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganun. Katunayan nga, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Ganun. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya, sabihin niya sa akin, I love you. siya yung siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, al- ang ulam niya, pork chop, ganun. Sa akin, sa akin, ketchup. Eh. Pero, masaya ako sa kanya. Proud na proud ako. Kasi, never siyang nahingi ng pera sa akin. So, sana lang kumukuha sa wallet ko. Eh. Ayun, nagkaiwalay na kami kasi itong mga kasama ko, sinisiraan. Malikot daw ang kamay. Kasi siya lang naman na nakakapunta sa bahay eh. Tapos nawala yung ref ko. Siyempre, siyempre hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya. Inisip ko na misplace ko lang. Ah. Manny, Mani, last part, yung parting words mo na, yung gusto mong sabihin sa kanila, ito na pinaka gusto mong sabihin sa kanila. Kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Manny Pacquiao! Let's go! Galing! Palapakan mo! Galing! Alam niyo, binigay ko na sa kanya oras kasi tumatawa kayo, sumasaya kayo. Yung mga ganitong klaseng tao, pinapalakpakan. Palakpakan natin. Manny Pacquiao.